94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücü'nde yeniden birlikteyiz. Bu haftaki programımızda Beyaz Perde'den müziğe geçiş yapan sanatçılardan parçalar dinliyoruz. Ee, bunlardan biriyle başladık programın ikinci yarısına da 60'lı ee, yıllarda çevirdiği Topkapı ve Pazarları Asla gibi filmlerle tanınan Melina Mercury, Je suis adlı şarkısını seslendirdi. 1977'de ee, Yunan parlamentosuna seçilmişti sanatçı ve ülkesinde Kültür Bakanlığı da yapmıştı bir dönem. Aynı zamanda Jodasen'in babası yönetmen Jules Dasen'le de evli kalmıştı 1994 yılındaki ölümüne kadar. Ee, şimdi sırada sinemadan müziğe geçiş yaptıktan sonra bu alanda da son derece büyük başarılara imza atan bir isim var. Serge Giani. 50'li e, ve 60'lı yıllarda rol aldığı Kask Dor, Le ve Leopar gibi filmlerle hatırlıyoruz onu. 40 e, yaşında şarkı söylemeye başladı Receni ve 2004 yılında hayatını kaybedene kadar müziğe devam etti. E, kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlamıştı sanatçı. Sıradaki şarkıya da bu yıllarda kazandığı tecrübe sayesinde bambaşka bir yorum getirmişti. Le Souffleur parçanın adı şarkıda Corneille'in 1636 tarihli ünlü trajikomedyası Lucid'i sahneleyen e, bir tiyatro topluluğunda e, suflörlük yapan bir adamın rolüne bürünüyor Reggiani. E, kendisi görevini büyük bir azimle yapıyor ama oyuncuları beğenmiyor. Ee, mesela Rodrig'i canlandıran aktör fena değil ama oyun tarzı eski moda ee, ya da Şimen gidip birkaç çocuk doğursa daha iyi olur şeklinde eleştiriyor onları. Ee, Don Diego oynayan aktörün fazla içtiğini böyle giderse bir gün siroza yakalanacağını söylüyor ve kendi oyunculuk yeteneği yapımcı tarafından fark edilirse e, seyircilerin ona hayran kalacağını ve tüm tiyatro grubunun da nihayet başarıya ulaşacağını belirtiyor. Şimdi sözleri Claude Lomel, müziği ise Alain Gorage'ye ait 1976 tarihli bu şarkıyı dinliyoruz. Serge Ceni'den Le Souffleur. dans Marguerite à mi-chemin entre la cour et le jardin. Sous mon minable projecteur, je suis le premier spectateur. Je suis souffleur. Pendant que ceux d'en haut s'agitent malgré leur rhume, leur bronchite, moi je relis pendant deux heures un texte que je sais par cœur. Et moi seul, d'ailleurs. Rodrigue n'est pas si mauvais, mais il joue vieux. Il joue français. Quant à Chimène, elle ferait mieux de se faire faire un gosse ou deux. C'est pas sérieux. Tiens, si j'avais joué à la place de Don Diego ou de Don Gormas, on ne se serait pas ramassé à Épinal, au Colisée. En voilà assez. Moi, je veux brûler les planches, je vais prendre ma revanche, écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Grâce à moi, la troupe entière va enfin faire une carrière. Elle va être la première, mais il y a ce con de producteur qui n'a jamais vu mon talent. Tac, ça bah, me fait mal de voir ce vieux serpent, plus qu'aux trois quarts gâteux, lancé. Rodrigue, as-tu du cœur Comme il dirait, avez-vous l'heure Je suis souffleur. Tiens, moi j'aimais rien qu'en soufflant, beaucoup plus d'âme, plus d'élan. Il y a même des soirs où sans malice, les gens des premiers rangs frémissent. Ils crient presque moi, je vais brûler les planche je vais prendre ma revanche, écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Je vois déjà les critiques, des papiers des tyrambiques. Et personne ne s'explique comment ce compte de producteur n'avait rien vu de mon talent. Tac, on remarque que Don Diego boit beaucoup, et même plus que moi. Un jour, il aura quelque chose de pas joli, le genre si rose, qu'il se repose. Il y a quelqu'un tout près de lui, quelqu'un qui l'aide et qui l'oublie, qui a envie de prendre l'air, de faire le chemin à l'envers de voir la lumière et qui va brûler les planches, qui va prendre sa revanche écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Je me vois à lavant devant le public que j'aime, saluant et je vois même ce pauvre con de producteur venir me dire qu'il attendait mon heure. <laughs> C'est-à-dire qu'il est pour le allez, Où j'en suis là, deuxième acte. Ah oui, attendez une seconde. Euh, oui, j'arrive. Euh, oh oh. Et l'offenseur le père. Serge Gianni geldi açık radyo mikrofonlarına Le Souffleur adlı şarkısıyla. Ee, şimdi birlikte oldukları dönemde hem müzik hem de sinema dünyasını derinden etkileyen son derece yetenekli bir anne babanın e, onlardan aşağı kalmayan kızı var sırada Charlotte Gainsbourg. Ee, ilk olarak 1985'te 13 yaşındayken dikkatleri üzerine çekmişti Charlotte. Ee, babası Serge onunla düet yaptığı Lemon Incest isimli single yayınladığında tam da arzu ettiği gibi ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ee, bundan bir yıl sonra başrolü kızıyla paylaştığı Charlotte Forever adlı filmi çekti sanatçı. Ee, yine 1986'da filmle aynı adı taşıyan bir de albüm projesine imza atmıştı Serge. Ee, acılarla dolu bir hayat yaşayan bir kız çocuğunun hayal kırıklıklarını anlatıyordu bu albüm. Tüm şarkıları Charlotte'a yorumlatarak e, kendi deyimiyle ısırgan kılığına girmiş orkidesinin müzik kariyerinde de başlatmış oluyordu aynı zamanda. E, babasının 1991 yılında hayata veda etmesiyle Charlotte rotayı sinemaya çevirdi. E, genç kadın Cannes Film Festivali ve Sezar törenlerinde kazandığı ödüllerle kuşağının önde gelen aktrisleri arasında anılmaya başlandı. 2006'da e, başka bir deyişle Charlotte Forever'dan tam 20 yıl sonra yanına elektronik müzik grubu Air, İngiliz müzisyen Jarvis Cocker ve İrlandalı söz yazarı Neil Hannon'u alarak 555 adlı bir albüm yayınladı Charlotte. O günden bu yana da sinema ile müziği paralel olarak götürüyor. 2000'li ee, yıllarda Lars von Trier'in e, Antichrist, Melankolia ve Nymphomaniac gibi filmlerinden hatırlıyoruz onu. Ee, en son 2017 yılında piyasaya çıkan Rest adlı albümle müziği de ihmal etmediğini gösterdi sanatçı. Ee, şimdi bu albümden bir parçayla devam edelim dilerseniz programa. Kate adını taşıyor parça. Charlotte ee, Gainsbourg 2013'te hayatını kaybeden, e, muhtemelen intihar eden kız kardeşi Kate Berry için yazmış bu şarkıyı. Parçanın müziği ise Sebastian Akşote'ye ait. Ruth dinledik Kate. Ee, şimdi Fransız sinemasının efsanevi isimlerinden biri var sırada. Ee, kariyerine 70'li yıllarda başlamıştı Gerard Depardieu. E, başrollerini Yves Montand, Serge Gianni ve Michel Piccoli ile paylaştı. Claude Sote filmi Vincent François Paul et les e, ve Bertolucci imzalı 1900'deki performanslarıyla dikkat çekmişti e, müziğe 1980 yılında şarkı sözlerini eşi Elizabeth'in yazdığı bir albümle atıldı sanatçı. E, ee, 1986'da pek de olumlu eleştiriler almayan Lili Passion adlı gösteride Barbara ile aynı sahneyi paylaştı. 2006'da ee, yerel bir şarkıcıyı canlandırdığı romantik komedi Kanjete Şantör'de de bol bol şarkı söyleme imkanı bulmuştu sanatçı. 2017'de Barbara şarkılarını yorumladığı Depardieu Şant Barbara adlı albümü piyasaya çıkardı en son. Ee, biz şimdi bu albümden "The Canreviendra Tu adlı şarkıyla devam edeceğiz programa. Ee, Söyle ne zaman geri döneceksin anlamına geliyor bu. Ee, parçanın hikayesinden de bahsedelim kısaca. 1959'da Barbara Leklus kabaresinin diğer sanatçılarıyla birlikte e, bir Afrika turnesine çıkmış. Bu kapsamda gittiği fil dişi sahilinin Abidjan kentinde diplomat ve iş adamı e, Hubert Bale ile tanışmış ve ondan çok etkilenmiş. E, John Wayne'e benzetiyormuş hatta onu. E, ikinin aşk hikayesi kısa sürmüş ne yazık ki çünkü Barbara'nın Paris'e dönmesi gerekiyormuş. E, Hubert de kısa süre sonra ona katılacağının sözünü vermiş e, ama Paris'te günler geçmek bilmiyormuş Barbara için. İşte bu dönemde bu şarkıyı kaleme almış o da. E, birkaç ay sonra Hubert Bale Paris'e gelmiş söz verdiği gibi ama e, Barbara onu çoktan unutmuş ve başka bir sevgili bulmuş bile kendine. E, şarkıyı da ilk başta konserlerinde seslendirmiş sanatçı. İzleyicilerin olumlu tepkisi üzerine de 1962 yılında kaydetmeye karar vermiş. Şimdi Gerard Depardieu'den dinliyoruz bu parçayı. Di Can Reviendra Tu. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage pour le cœur déchiré. c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Oh dit, quand reviendras-tu Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'allonguis, je rêve et je frissonne. Je tente, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante et je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu Oh, Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux nos plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de main. dis, mais comment reviendras-tu dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu. se rattrape plus. Gerard Depardieu'den dinledik bir Barbara şarkısını Di Can Reviendratü. Evet programın sonuna yaklaşıyoruz artık. Bu haftanın son şarkısı kariyerine çok küçük yaşta şarkıcı olarak başlayan e, ama daha sonra sinema alanında da önemli işlere imza atan bir isimden gelecek Vanessa Paradis. E, ee, Fransız halkı onunla ilk kez 80'li yılların başlarında televizyon programı Le Col de Fan'da tanışmıştı. Ee, sapsarı saçlarıyla Philippe Chatel'in Emily Jolie'sini söylemişti 8 yaşındaki küçük kız. E, ilk 45'inde 2 yıl sonra piyasaya çıkarmıştı. şarkıcı olmak için yanıp tutuşuyordu küçük çocuk. dayısı aracılığıyla Julian için kaleme aldığı şarkılarla tanınan söz yazarı Etienne Rodagil ve besteci Frank Langolf ile tanışması da bu sıra dışı kariyerin tam anlamıyla başlamasını sağlamıştı. E, bu ikilinin imzasını taşıyan Jolio Taxi Fransa'da müzik listelerinin zirvesine tırmandı ve 1987 yazına damgasını vurdu. E, şarkının 13 yaşındaki yorumcusu bir yandan övgülere boğulurken öte taraftan acımasız eleştirilerinde hedefi oldu. E, belli bir kesim tarafından söylediği şarkının sofistike sözlerini anlamamakla suçlanıyordu. E, bazıları tarafından da tiz sesi ve Lolita vari tavırları yüzünden yerden yere vuruluyordu. 1988'de ee, Kanda düzenlenen Midem ödül töreni sırasında sahnede seyirci tarafından yuhalandı. Ee, bunun neticesinde müziği bırakmayı dahi düşündü. Ee, buna karşın Jolie Taksi'nin Fransa'dan sonra İngiltere, İsviçre, İsrail, Kanada ve Almanya gibi birçok ülkede müzik listelerinin üst sırasına tırmanması Paradi'nin mesleğine yeniden dört elle sarılmasını sağladı. Ee, bu arada şarkının New Yorklu bir taksi şoförünün hayatından esinlendiği düşünülür ama asıl ilham kaynağı Paris'te Pigalle çevresinde taksicilik yapan Maria Jose Leonos de Santos adlı bir kadındı. E, Portekiz'den Paris'e göç etmişti Maria Jose ee, ve burada eşcinsel gece hayatının simgelerinden biri haline gelmişti. E, kendisini geçtiğimiz Mart ayında hayata veda de hatırlatalım. Şimdi Vanessa Paradis'e bırakıyoruz mikrofonu. Bu haftanın son şarkısı Jolie Taksi'yi seslendirmek üzere. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Sans